بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Peyğəmbərimiz Rəsul Əkrəm, qibləmizdir Məkkə hərəm, beyət jihad uchun üçün, Rəbbimiz qıl sabit qədəm. Türkistan İslam Partiyası İslam Avazı radyo anlatış bölümünden anlatışımızı başlayımız. Kitobimiz qul sobit qadam, imonimiz Rasul akram, qablimiz Makka haram, payg'ambar do'q jihad uchun. Rabbimiz qul sobit qadam, imonimiz Rasul akram, qablimiz Makka haram, payg'ambar do'q jihad uchun. Rabbimiz qul sobit qadam. Ulug' Rabbim sana hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni Mujahid Osman Batur va Mujahid Yusufning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1434-yili Zulhajjaning 26-kuni payshanba, ya'ni milodiya 10-oyning 31-kuni. Tövəndə Zulhajjining 19 kunidan 26 kunigacha bo'lgan anglitishimizni huzuringizga sunamiz. sizlarga bu haftalik anglatmoqchi bo'lgan sahifamiz tuvandikicha الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Sirat qismida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarixi o'qib beriladi. abu jahil cho'ng bir toshni ko'tarilib muhammadning qallisini mijitiman deb keldi uqba ibn abi muayt rasulullohning gilini radosi bilan bo'g'ib o'ltirayotgili tasli qo'ydi umar ibn hattob alloh uningga hidoyat bermagan bo'lsa uydan qilichini shimoylab bugun muhammadni cho'qim o'ltiraydiman deb chiqqan edi abu Talib bu bir qator ishlarni har bir o'ylasa nihoyat qo'rqinchliq bir qora ko'langa uning ko'z oldida islomiy da'vat qismida sobiq amirimiz ahsan mahsum rahimahullohning qimmatli nasihatlarining bir bo'lagini huzuringlarga sunamiz hatto jaal haq ularning fitnasi shu vaqtgich bo'ldiki alloh taolo tarafidan g'alaba nusrat musulmonlarga yetib kelganga qadar allohning dini ustunlikka erishganga qadar Buna bu fitnelerini, bu fitne fasat sözlerini to'xtatmadi, davomli qilib keldi. Ve hum karihun, halbuki ular yaqtumug'chilardir. Allah'ın dininin üstün buluşu, Müslümanların galibisi ve Müslümanların baksadeti, üstünlük erişini yaptığımızı mı? Dilide kalbiler püçülüp dursun mu? Allah Teala onların kalbine e, zehirlik, onların kalbine azar veriş için Allah'ın dini, Allah'ın ki nusreti, galibisi, mücahitlığa, müstakbili, mücahitlığa kiliverdi, Müslümanlığa dedi. islomiy she'r qismida ustoz abdulazizning shayx bilol rahimahullahga atab aytgan she'rini huzuringlarga sunamiz pastbatlarga sanga jafolarda tovlanding saplanarkan bilsangiz zarni o'tqa atqanda yiroq eding shuhratdan kibir nima bilmaysan tollar uding o'limni yashamoqdan yolg'onda taqvo eding farzkor lozim tutib kashlarni chanoqlaring yo'l edi namozingda qur'onda yordorlar ziyorati qismida birodarimiz yusufni qilgan ziyoratning davomini huzuringlarga sunamiz uni oldinmi u tankini birinchi qitim bo'lgan odam nurmamatga bilaymonlarda ikki poy o'q qilib birinchi poy o'q atab ketib ikkinchi poy o'q o'chaqda bak chiroyoq tegilik naq orisi borqu chaq bilan bo'ynini orisi suyak bilan tegilikda nurmamatga bilaymonlar o'zim taqvo birodarda chiqib taqvo odamni top o'qibak deganda yana bir amaliyotda askarning uyiningcha derazaga mayqa aleksandr mayqa aleksandr kichik bir narsa topib qo'ysan kichkina bolada uch yuz metr uch yuz ellik metr musofadan allohni izni bilan derazadan kirib ketgan ronatga matqa o'qashi derazadan kirib to'pida qalaylar bakkan puchirlaydi qalaylar osmonga ajoyib bir maqsad shu odamga otqizdi shahidlar izlari sahifamizda birodarimiz sobitning shahid akamiz abu bakr o'zbekistoniyning ish izlari haqida qilgan bayonlarining davomini huzuringlarga sunamiz shu zaxmiy bo'lgan jarayondami endi bu zaxmiylik alloh taolo saqlasin haqiqatdan alloh subhanava taolodan bir kuchlik iymon talab qilgan ish bu bir sinoq endi bir insonga bir cho'ngroq cho'ng bir sinoq bu lekin ashad akamiz mashaalloh sabit odam qattiq og'riq zaxmiy bo'lgan odam biladim lekin akamizni faqat tilga alloh taoloning fazli bilan inson hamda og'irdi og'ir degan gap kelib turdiyu lekin yana shundoq og'irsini allohning zikri bilanda ey alloh ey alloh deb allohga duo qilyotgan ey alloh men qanday qilaman olaydim ey alloh deb shundoq duo qilayotgan allohdan so'rayotgan muhojirlar vasiyati sahifamizda jamoatimizdagi bir shahid oilasining o'g'liga qilgan vasiyatni huzuringlarga sunamiz jinim o'g'lim dadang yelkasiga osgan bu qurolni sen tashlab etma dadang minish uchun amdila qadam olgan bu yo'lni davomlashtir dadang biror kofirga bir pay o'q etishga ulgurmayla shahid bo'ldi san necha yuz yoq necha minglagan kofirlarni yiqitgudek mujohid bo'l dadangning badallari kofir tog'utlar tarafidan parcha parcha qilinayotgan bo'lsa sanmi nejis kofirlarning badallarini parcha parcha qilib bir dadongla emas butun ummatning qon qisosi sanga omonat qoldi o'g'lim dadangning qandoq odam ekanligini bilging bormi oxirida xalqaro va rayon xabarlari aziz radio anglovchi qarindoshlar diqqatinglar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin rasululloh rasululloh رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا abdulloh ibn masud mundoq degan biz umar musulmon bo'lganga qadar kabinida oshkora namoz o'qishga yetinolmaydik suayb ibn sinan romiy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u mundoq degan Ömer musulmon bo'lgandan keyin islom oshkor bo'ldi. Biz shuningdan boshlab ochiq oshkor da'vat ilib bora oldik. Baytullohning atrofiga yig'ilib, halqa bo'lib o'ltira oldik. Ixtiyori tavob qildik. Yo'lsizlik qilganlarga taqobul turib, haddidan ishib ketganlarga radiya berdik. Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilingan hadisda u biz Ömer musulmon bo'lgandan beri qaddimiz ko'tarilib, azinib qoldik degan. Quraysh vakili Rasululloh bilan suhbatlashdi. Quraysh ichida ta'siri zo'r bu ikki azmat Umar ibn Xattob va Hamza ibn Abdul Mutallib Alloh ulardan rozi bo'lsin. Musulmon bo'lgandan keyin Makka osmonidagi zulm sitam qora tumanlari asta-asta tarqilib, havo ichilishga boshildi. Mushriklarmi o'zlarining musulmonlarni nahaq azoblab, qiynash va ziyonkashlik qilishmaslikdan bir oz yeshilib hushiga kelishga boshlandi. va rasulullohning har qanday talabi bo'lsa mumkin qadar o'rinlab uning badiliga rasululloh bilan diniy da'vatni to'xtatish haqida so'zlashishga urindi bu pul molning quli bechora miskinlar quyosh nuridan bahr oladigan har qanday narsa rasulullohning da'vati oldida qoshining qanotchilik to'salg'i bo'lolmaydiganligini bilmagan edi shunga ular ko'zlagan nishonga yetolmayla qolmasdan balki tumishqiga yedi ibn isoq yazid ibn ziyoddan u muhammad ibn kabil qurazidin rivoyat qilib mundoq dedi utba ibn rabia quraysh ichida ta'siri bir qadar zo'r shaxs edi u bir kuni qurayshlarning so'rinda so'z qilib rasululloh bu chog'da masjidda o'zi yolg'iz o'ltirardi mundoq dedi ey quraysh jamoasi man muhammadning yiniga berib so'zlashib boqay va bir qancha turlik ishni uning oldiga solay u bularning birini bo'lsimi qabul qilib qolar biz uning talabini qandursak ondan umu bu da'vatdan to'xtar dedi bu hamzi musulmon bo'lgandan keyin islomni qabul qilg'uvchilar kun siri ko'payayotgan bir mazgil edi ular bo'ludi ey Ebu valid o'rningdan tur berib so'zlashib kelgin deyishdi shuning bilan Utba o'rnidan turib rasulullohning qishig'i kelib yukinib adab bilan o'ltirdi va ey qarindishimning o'g'li siz bilasiz qabila ichida inovat va o'rningiz alohida yuqori hasab nasibingizmi ustun siz qavmi qarindoshlaringizga shundoq bir ishni ilib keldingizki uning bilan jamoatchilikning birlikini buzdingiz ularning ilohlarini e'tiqod qilib kelgan dinini ayibladingiz ota bovularning qilgan ishlarini kufrliq dedingiz quloq silib o'ltiring Men bir qancha turlik ishni oldingizga qo'yay qarab beqing birarsiz sizga yiqib qolar dedi payg'ambar alayhissalom ayting ey abu valid quluqim sizda devidi o'tba ey qarindishimning o'g'li agar siz bu ishlarni mol dunyoni deb qilgan bo'lsangiz biz sizga ko'plab mol dunyo yig'ib berib oramizdagi ang boylardan qilib o'tayli agar o'rningizni yuqori ko'tarishni maqsad qilgan bo'lsangiz sizni boshliq qilib olaylik sizning fikringizni olmay ish bijirmayli podshoh bo'lg'ingiz bo'lsa toj kuydirib podshoh qilaylik navoda sizniki illat jin shaytonlarning opitidan bo'lgan bo'lsa biz jinkash taklif qilib sizgimi zimat qildirayli siz salomat bo'lg'icha qanchalik badal to'lsak arziydi nurg'un kishilar mushu xildagi kasaldan davolanib qutilgan dedi o'tba so'zini oyoqlashtirib to'xtab rasululloh gapingiz tugidimi deb so'radi o'tba ha tugidi devidi rasululloh amdi mening gapimni anglang dedi o'tba albatta anglayman Devide Rasulullah nəhayət shafqatlik va mehriban Allohning ismi ilə başlayıram. Hamim. Bu nəhayət shafqatlik, mehriban Alloh tərəfindən nazil qilingan vəhidir. Oyatlari uçuq bayon qilingan kitobdir. Bilidigan qavm uchun nazil bo'lgan arabcha Qur'andır. Mu'minlarga jannat bilan xushxabar xəbər Kofirlarni Kafirlərni dozaq bilan ogohlantirguchidir. ular ya'ni mushriklarning to'lisi uning oyatlarini fikr qilishdan yuz o'ridi ular uningga quloq solmaydi ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan pardalangan quloqlarimiz eg'ir sen bilan bizning oramizda parda ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor sen o'z ishingni qil bizmi o'z ishimizni qilaylik deydi degan oyatni o'qidi Ondan sura sajdining bosh qismini o'qib berishga boshladi o'tba rasulullohning tilovatini anglab jimjitlikka cho'mib ketdi u ikki qo'li bilan kayniga tayinib qiroatning huzur halovatida donq etib qolgan edi payg'ambar alayhisalom mushu suridagi sajda oyatiga berib sajda qildi Ondan angladingmi ey abu valid anglagан bo'lsang ahvol mana shu dedi shuning bilan utba o'rindan turib o'z odamlarining qishig'i mangdi uninggacha ular bir biriga qasam qila olamizki abu valid cho'qim o'zgarib keldi deyishib o'ltirishgandi o'tda kelib o'ltirib edi ular qanday xushxabar ko'tirib kelding ey abu valid aytgin degili turdi o'tba mening ilib kelginim azbiroyi xuda qatti anglab boqmagan bir xil ta'sirlik so'zlar azbiroyi xuda u she'rmi emas sehrmi emas va jinkashlikmi emas ey quraysh xalqi mening gapimga unanglar menga itoat qilinglar bu odamning ishiga aralashmanglar uning bilan koringlar bo'lmasin Alloh bilan qasamki men bayam uningdan anglagan so'zlar zo'r bir vaqa paydo qiladigan agar uni boshqalar ya'ni makkalikdan boshqa arablar bir taraf qilib olsa, xo'p yaxshi ish ish boshqalarning quli orqali bijirildi sizlarning beshinglar saqiydi navoda u butun arablarga bosh bo'lib qolsa uning g'albisi sizlarning g'albanglar va uning izzati sizlarning izzat obro'yinglar texi sizlar kishining sababi bilan eng saodatmanlardan bo'lib ketamizlar. uni kishi bilmaydi devidi ular azbrayi xudo muhammad seni tili bilan o'ziga banit qilib yutibdi deyishdi o'tba ularga bu mening qarishim sizlarning o'z ixtiyoringlar nima qilsanglar o'z ishinglar mening karim yo'q dedi yana bir rivoyatda o'tba rasulullohning tilovatini anglab munglinib o'ltirib ketgandi bir chaqda rasululloh allohning agar ular bu bayonlardan keyin imondan yuz o'rsa sen ularga sizlarni ad va samud qavmlarining beshig'i kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantirman degin qur'oni karim 41 birinchi sura 13 uchinchi oyat degan oyatni tilovat qilibdi u kuchib o'rnidan turib ketdi va rasulullohning og'zini tutilib xudo haqqi urug' tuqqanchilikning hurmati dedi uning bundoq qilishi bayamki oyatda ogohlantirilgan azob hili tushib qolamdikin deb qattiq ansirganlikdan edi u yuqorqi ahvollardan keyin quraysh jamoatchiligining yinig'i berib oldingi so'zini qildi deyiladi abu talib bani hoshim va bani mutallib jamoatlarini safarbar qildi vaziyat bir oz yaxshilanib shart sharoit yaxshinish qarab yuzlangan bo'lsa-mu, lekin abu talib yanla o'z qarindishining o'g'lidan xotirjam bo'la olmay bo'lolmayotdi chunki u oldingi mazgilda bo'lib o'tgan ishlarni bir birlab ko'z oldidan o'tkizdi. u esiga oldiki ular avval ochiqdan ochiq abu Talibga urushimiz deb tahdid soldi din keyin qarindishining o'g'lini ammara ibn validga tegishib bergin uni o'ltirib yetayli deb sodilashmoqchi bo'ldi abu jahil cho'ng bir toshni ko'tarilib muhammadning kallasini mijitiman deb keldi o'qba ibn abi muayt rasulullohning gilini radosi bilan bo'g'ib o'ltirvatkili tasli qo'ydi umar ibn hattob alloh uningga hidoyat bermagan bo'lsa uydan qilichini shimoylab bugun muhammadni cho'qim o'ltiruvdiman deb chiqqan edi abu Talib bu bir qator ishlarni har bir o'ylasa nihoyat qo'rqinchliq bir qor ko'langa uning ko'z oldida paydo bo'ladi-da, buning bilan uning yurgi siqilib ko'ngli boshqachalar bo'lib qoladi va mushriklar uning himoyasini ko'zga ilmay hamon qarindishining o'g'lini qaslab o'ltirish qo'ydi bo'lishi tasaddibi qariniyat ablahlardan birisi tuyuqsiz qo'l silib qarindishimning o'g'lini nobud qilibatsa umar hamzilarmi va yoki boshqalarmi amalsiz qilishi mumkin degan o'ylarni o'ylab bosh oxiri yo'q g'amga patatdi va bir hoza o'ltirib ketatdi abu tolibning kallasida yuqorqi qarash muqimdilib qoldi shu asnoda mushriklar rasulullohni o'ltirishni oshkora qaror qilishgan edi ularning bu qaroriga Alloh Qur'onda ular Muhammad alayhisalomga suiqat qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhisalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Sura Zuhruf 79-oyat deb ishorat berdi. Bundaq ahvolda Abu Talib qandoq qilish kerak? U Quraysh doirlarining o'z qarindishining o'g'liga qarshi jamoat fikri to'plab qora kuch bo'lib uyushayotganligini ko'rib cho'ng bovisi abdumanafning ikki o'g'lining avlodlari bo'lgan bani hashim jamoati bilan bani mutallib jamoatini yig'ib so'z qildi va ularni u hozir duch kelgan qarindishining o'g'li muhammad alayhissalomni qo'g'dash va uningga xavf xatar yetib kelishining oldini olish uchun o'rtaq kuch chiqarishga chaqirdi Natijada uning chaqirig'iga bu ikki jamoatning musulmonlarimi, kofirlarimi arab urug'doshligi va tarafbozlik asabiyati bilan ovoz qo'shdi. Ularning ichidan faqat Abu Lahabla bu taklifga qo'shilmay Quraysh tarafda turdi. Rasululloh فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا Aziz radiyonluğucu qarindoshlar, diqqatinglar sobiq amirimiz shahid Hasan Maqsumning da'vatida bo'lsin. Shunga tuvandagi oyat karimida bor, munofiqlar biror oyat sura tushishdan qo'rqadi. bizni ahvolimizni aytib beshirimizni aytib qolarmik deb inshaalloh bunidagi fursat chiqsa biz e, bu oyatlarni tafsir qilib tushuntirishimiz mumkin shuning uchun biz davomli ya amanu xuzu hizrakum ehtiyotinglarni mustahkam tutinglar Kafirlar sizning qurolsiz yurib, sizning ustunlik ushtum tutib hujum qilib, sizlarni yo'qitib tashlashni orzu qiladi. Sizlar buningga diqqat qilinglar, davomli qurolliq yuringlar dedi. Muhammad alayhisolatu vasallam bo'lsa, bir odam o'zining yanada yochoqni, o'qni yo qilishni fisabillah ishlatish uchun niyat qilib, yanada qurolni yursa, farishtalar u kishining gunohining kechirim bo'lishini, davomli o'qishni haqida istig'for aytib turdi degan hadis bor. Va fikum lahum mana bu oyat karima ba'zi kishilar muhammad islat islom bilan birga chiqqan bo'lsimi lekin madinada qolgan abdulloh ibn ubay ibn salul jadd ibn qays degandek bunday kishilarga gap so'zlarni anglaydigan insonlarni borligi hey shular bular qalbida nechi bizning kattalarimiz qilib qoldi shu odamni biz bilan bizga mal asab bir chiqib mush qo'shnimizda bo'lgan bo'lsa bo'ladida bo'lsa chong foydasi bo'lgan bo'ladida shu odamni nima qilib qo'yib u bu deydigan insonlar bor lekin u odamni qo'shasi yaxshi bo'libdi deb qaraydigan bu insonlarning fikri to'g'ri emas al ular chiqqan bo'lsa muhammad islom sizning oranglarda bo'lginchilik silib davomli musulmonlarning mag'lubiyati ittifoqsizligi musulmonlarning birligini buzadigan ishlarni qilibdi dedi alloh taolo shuning uchun biz davomli hazarda bo'lishimiz ehtiyotda bo'lishimiz biz uchun chong ta'lim tarbiya vallohu alimun bizzolimin alloh taolo o'z nafsiga yuqorqidek qabih qilmishlarni qilib zulm qilg'uchilarni olloh o'zi bilib turibdi alloh tuanda laqadib tagavul fitnata min qablu va qallabu lakal umur hatta jaa al haq va zahara amrulloh va hum karihun ular bu tabuk g'azotida emas muhammad islom bundan ilgarimi sen hijrat qilib sahobalarni ilib madinaga hijrat qilib kelgan vaqtingdami ular fitnalarni qo'zg'ab boqqan atrofingdagi yahudlar nasoralar atrofingdagi mushriklar munofiqlar davomliq sapning birligini buzish va davomliq musulmonlar qo'shinining ojizlashishini maqsad qilib turib fitnalarni qilgan umur işlerini ishlarni dümde kılıp qilib tuğan. Aa, undak emez mundak. buni mundak qilishimiz kerak ya rasululloh Kallabu lekel umur. ishlarni sana oğundu dümde qilib köksütüp Müslümanların safiga fitna tashlash uchun bundoq harakatlarni qilib turgan insonlar bo'lgan Çünkü ular mag'lubiyatga kuşurgan. Mana bugungi kunda musulmonlar buntizlar g'alaba kelgan vaqtida hargiz mag'lubiyatga kuchramaydi Muhammad islom hatto ja al haq ularning fitnasi shu vaqtgacha bo'ldiki, Alloh taolo tarafidan ha g'alaba nusrat musulmonlarga yetib kelganga qadar allohning dini ustunlikka erishganga qadar bular bu fitnalarni bu fitna fasod so'zlarini to'xtatmadi davomli qilib keldi holbuki ular yoqtimg'ichlardir allohning dinini ustun bo'lishi musulmonlarning g'alabasi va musulmonlarning baxt saodati ustunlik erishini yoqtirmasimi dilida qalbilar puchilib tursimi alloh taolo ularning qalbiga zaharlik ularning qalbiga azor berish uchun allohning dini allohningki nusrati g'alabasi mujohidlarga mustaqbili mujohidlarga kelaverdi musulmonlarga dedi shuning uchun biz bunda sinoqlar muhammad alayhisalotu vassalomni davrida bo'lgan ekan bizning hozirgi davrimizda batariqa shuning uchun bizning sepdan chekinib ketishimizga buning o'xshagan gap so'zlar kitob hazratlarning sababchi bo'lib qolishidan saqlanishimiz kerak alloh bundoq deydi ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ularning ichidan yana bir turkum kishilar bor muhammad alayhissalom yo rasululloh meni izlamasizlar meni fitnaga tashlamasizlar yo rasululloh hozir janoblari rum ahli kitobni urushiga chiqib borlar ularning ayollari bek chiroyli men har qanday bir ayolni ko'rsam yuzimni tutib ololmayman men bir fitna fasodga olib bo'lib qoldigan inson manga bir ijozat bersa men shu gunohga qo'ltiqib qilishdan qo'rqib madina tutib turay dedim yo rasululloh deb mana mushunda so'zlarni deydigan insonlar bor ala fil fitnati saqatu ular men jihoddan tutib turay chiqsa bunday qilsa uadiganmadimni ferishta emas ekan ha shu odam bilan birga jihod qilamdim ha bunday gaplar bilan u insonlar fitnaning o'ziga tushib bo'ldi deydi alloh taolo jihoddan o'zni qochirish mana mushunday qalaymaqan gap so'zlar bilan ular fitnaga bundan keyin keladigan fitnadan o'zini qochadiq deb turib amaliyotning o'zida ular fitnaga tushib bo'ldi deydi alloh taolo ha amaliyotning o'zida o'zi fitnaga tushdi o'zi fitnaga tushdi degan gap o'zini dinida va o'zini dinida mustahkam turolmaslikdan iborat fitna fasodga e, tushganligini alloh bayon qildi shak shubhasiz alloh taoloning davzihidan iborat jahannam kofirlarning atrofini o'rab turg'uchidir bunidan hargiz qutulolmaydi dedi yana alloh taolo bizga ba'zi suratlarni ba'zi holatlarni shakllarni bayon qilmoqchi in tusibka hasanatun tasuhum va in tusibka musibatu yaqulu qad akhazna amrana min qablu va yatawallaw wa hum farihun illa ma kataballahu lana huwa mawlana va ala allohi falyatawakkalul mu'minun alloh bu oyat karimada bizga cho'ng dars berdi qarindoshlar ey muhammad alayhisalotu vassalam sizga biror yaxshilik yetsa ularning qalbi ochiqlanadi ularni xafa qilib qo'ydi bu yaxshilik siz biror g'alabaga yo o'ljiga yo bir g'animatga yo bir g'alaba nusratga erishsangiz ularning qalbi siqilib turolmay qoladi xafalik chiqib qoladi ular agar sizga biror bir musibat yetsa mag'lubiyat yetsa ko'p shahidlarni bersangiz ko'p jarohatlarni bersangiz mujohidlar ko'p mag'lubiyatga uchrashgan vaqtda ular nima deyishadi ha mana biz demadikmi Munda qilmanglar sizlar qirib tugitib yutidi ikki to'rtta odam berib olishni nima ajiti bor ha biz tinch ya ketal desak u unimay mana beshini yeb tugashdi bu yeng gap emas birodarlar muhammad islomni davrida bo'lgan ular qat ahazna amrina min qabl biz avvaldan zodi biz ehtiyot qilibdik mana mana bizning aqlliqligimizdan biz qilib qoldik mana ular terpironlab tugashdi tutilib o'ltirilib hammasi munofiqlar mana shunday deyishadi mana mujohidlar qo'shini yo'qoldi edim yo'q tugidi bu munofiqlarni so'zi qarindoshlar bu musulmonlar so'zi emas bu ular jig'lashgan majlislardan xushal holatda tarqaqlashadi ha jig'lish mana olisab tugishyapti mana muhammadning qo'shini tugishyapti mana mujohidlarni qurshab tugatdimish mana atrofda hech kim chirinmaymish ushaliq chirinmaymish yaqin deb keldi ayni qarindoshlarimiz bu munofiqlarning sifati shuning uchun biz bu nuqtalarda qattiq diqqat qilishimiz eng muhimi alloh taolodan sobit qadamda so'rashimiz muhim birodarlar alloh saqlamasa bizni qo'limizdan bu Allah hemimizden alloh hammamizning kamchiliklarni kechirib Yusibana, ey Muhammed İslam bu insonlarga shunday javob bering deydi ey bizni malomat qilib musulmonlarni g'alabasiga achchiqlanib mag'lubiyatiga qo'shilib yurgan insonlar shuni anglab qo'yinglarki bizga olloh buyurgan olloh taqdir qilgandan boshqa narsa yetmaydi o'lishni taqdir qilgan bo'lsa o'limiz hayot qilishni taqdir qilgan bo'lsa qanday qilamiz hayot qilamiz biz ollohning taqdiri ollohning irodasi ollohning xohish ostida yashaydigan insonlar ollohning taqdiridan boshqa narsa bizning ustimizga kelmaydi deb javob bergan muhammad mavlana u olloh bizning xo'jayinimiz deb e'lon qilgan muhammad haqiqiy bizning xo'jayinimiz olloh bizga yordam qilguchi olloh bizga qanday buyruq va qanday ishni buyurgan bo'lsa alloh taoloning taqdiri va buyruq orqali bizni ustimizga keladi lekin biz haqiqat yo'lini izlashimiz va u yo'lda mustahkam turishimiz bizning majburiyatimiz va alallohi falyatavakkalil mo'minun allohga ham tavakkul qilsin mo'minlar xususan mana bugungi kundek musibatli kunlarda biz tavakkulimizni e'tiqodimizni ixlosimizni niyatimizni yangilab allohga tavakkul qilishimiz allohga esilishimiz allohga duo qilishimiz Allohga iltijo qilishimiz, zikr tasbih aytishimiz, davomli kuffarlar ustidan g'alaba nusratga erishishni so'rashimiz, tajovuzchilar ustidan g'alaba nusratga erishishni so'rashimiz bu biz uchun intayin e, muhim. Aziz radio anglag'uchi qarindoshlar, diqqatinglar islomiy she'rda bo'lsin. qarindoshimiz shahid Ash-Shayx Bilal Turkistoni rahimahullohning shahadatiga bag'ishlayman. Jangahlarda xiris qilib ho'kirigan shir eding shijoatda ulgu bo'p sabdoshlarga maydonda ustun himmat ar eding sobit qadam yosh eding oz tug'ilgan san kabi erkak mushu zamonda yashab o'tding sodiq bo'p aqidanga ahdanga egalmagan kofirlar turmalarda zindonda tartib solgan qaro tun manglayingga izzatdin qiyo eding turtilmas do'lqinlarda to'ponda pastsuhbatlar yetsanga jafolarda tovlanding saplanarkan bilsangiz zarni o'tqa otqanda yiroq eding shuhratdan kibr nima bilmaysan tollar eding o'limni yashamoqdan yolg'onda taqvo eding farzkor lozim tutib kashlarni chanoqlaring yo'l edi namozingda qur'onda ro'zadarsang kunlari icharman deb kavsardin qarindoshqa xizmatchi handaklarda har yonda tamoying yo'q dunyodan ilm uchun tug'ilding sirdosh do'sting kitobing yostiq uyqu topqanda go'yoki sen yaralgan muloyimliq hayodan chansan temkinsan apu qudrat imkonda ko'zing yoshliq diling g'am yo'sharolmas tabassum ummat uchun qayg'urib yurak cho'g' bo'lib yonganda amal qilgan olimsan ado qilib haqqini isbotlandi sadoqat qon eriq bo'lib oqqanda chang'ubarda barda hayotingning bahorin ketib qolding rohatga charchag'anda harg'anda ojizmikin ya yillar keltirishga sandak ar er, obid zohid mujohid rostchil yigit iymonda qubul qilg'in robbimiz shahidimiz yo'l oldi uchrashtirg'in bizlarni jannatingda rizvonda aziz radioanglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar yordorlar ziyoratida bo'lsin soat olti yarim yettilar bilan yo yettidan toz esimda yo'q masalan shu vaqt namoz bo'ladi biz o'qidirgan vaqt besh bo'lib ketaylikda shu vaqtda va birodarlar shuni o'ylaganlar qaytishib kech qolsa qiynalib qolamiz men bo'lsa otilar deb bismillah bola xudo birodarlar qur'onni qurdi ham birodar tarqab o'zi joy yasaydi endi ham birodarlar o'zidan qurollarga joy yasaydi birodarlar o'zingda dol izlaydi endi o'qla kelsa mudofaa bo'lish uchun egiz tashlarni izlaydi misol birodar joylashdi mashaalloh allohni ismi bilan boshliq endi alloh rahmat rahmat bismillah katta birinchi aslida navoiy akam o'xshab o'g'irlashtirilgan man yordamchi timimda nurmamad akam raymalloh katta ahli ilmimiz alloh shahadatini qabul qilsin amin xotin nasqiy bazaliq abdumalik namullam degan kishi alloh taolo shahatini qabul qilsin hijratdan burun ham hayoti allohni dini uchun kuyib o'tgan odam ekan shu yerda alloh taolo hikmati bilan ish qilguncha shuncha ahli ilm birodarlarga ehtiyojimiz bor alloh taolo olib ketdi endi allohni oldida bu kishini baxtmaymiz ahli ilm ilmiga vafo qilgan haqiqiy amal qilguvchi odamda u bir g'oyi ustozim hamda nima ish qilsa bir xizmatini qilsa o'sha damdan o'sha damdan bir ana tira shu yerda shu yerdan meni mas'ul qilib qo'yolmasin <laughs> alloh taolo shu kishini ajrini ziyod qilsin ishadi yana ham hech ikkilanmay ishtihat qiliqda subhanalloh alloh taolo shunday odamni ziyod qilib qo'ysin inshaalloh uni oldinmi u tankini birinchi qitim bo'lgan odam nurmamat kamraymonlarda ikki poy o'qab bir qilib birinchi boy o'q ato ikkinchi boy o'q o'choqda bak chiroyoq tegiglik naq orisi borku chaq bilan bo'ynini orisi suyak bilan tegiglikda rivoyat kam rahimulloh o'zim taqvo bir adatda chiqib taqvo odamning to'pi qilbak deganda yana bir amaliyotda askarning uyiningchi deriz degan mayqi aleksandr mayqi aleksandr kichik bir narsa to'qson kichkina bo'ladi uch yuz metr uch yuz ellik metr musofadan allohni izni bilan derizdan kirib ketgan rivoyat kam otqa o'qashi derazadan kirib tepada qalaylar ekan puchirib qalaylar osmonga ajoyib bir maqsad shu odamga ot qilsak biz allohni izni bilan otda o'qni birinchi o'qlarimiz sekinlik alhamdulillah allohga shukrlik cho'ng xato ketgan o'q yo'q tankimda bir istehkomini oldiga chiqarib qo'ygan tankida bu tankga tegmasa berib istehkomga tegdi shuning bilan allohni izni bilan navoiy kam o'qimsiz jarayonda sal yo o'q toza qalpoqlar ichilmay turadicha bu yerda aytgan hmm. rahmalloh meni dedi siz o'qni silsab turing deb o'sha jiddiy kayfiyat bo'yicha buyruq qildi ha debdilar shunda o'qni oldim soldim ikkinchi buyoqni kuchab silish kerakda endi birinchi qitim muvaffaqiyat salom sol ikkinchi qitim o'qni qo'mirib yana sap o'qib nurg'un vaqt ketdi bir tiqdim allohni izni alhamdulillah kirib ketdi qalpoqni yopdim ukam ikkinchi buyoq ketdi uchinchi poy o'qdim bag'an sari o'q qisilib kiryotir endi qur'onni pok sozlagan zuyg'an ishini uchun nima sababdan alloh hikmatlanish qilish bilmayman normalda to'p yetmish degan yetti sakkiz poy yetti o'n poy o'qiyotgandan keyin anadan keyin qisilichu anadan keyin bir yenik lati bilan ola qilib o'q portlash bo'yini aytib o'tish kerak endi uchinchi poy o'qni o'qisini qilib turyotibdi uchinchi poy o'qni yana kuchab bir tiqdim o'n kirib ketdi alhamdulillah otdi o'qni o'q chiqib ketdi to'rtinchi poy o'qiganchada o'shalar nima kirmaydi yerim kirib qoldi endi uni bunday tirnoq bilan qisib bog'lolmaydi askirib hmm. pichoq deb pichoq bilan bir qandoq qilib chiqarib qovurib oldim butun quvvatimni hammani chiqarib silyapman butun kuchim butun kuchim bilan bir ishtiraman yana kirmidi yana vallohu alam uch yo to'rt qatam shunday kirmidi bu oxirgi qatim shu o'qni yana qo'mirib ilyotgan vaqtimda shu hasbunalloh va nimal vakil zikr qilayotgan shu oraliqda bir poya hovun oldimiz qilapmishdi isi oppoq qiz ko'tarildi eh, o'n metr o'n besh metr kelsa kerak unadan jirak emas va shu zikrni o'qiyotgandim g'ang'ida keldi sobitam zing qildi hammamiz chuqurishib ketdik zahm bo'ldi nurmat kamraymalloni ig'ir zahm ekan maqsad shu kishi behrak ovozi esimda turibdi zaxm bo'ldim zaxm bo'ldim dedi navoiy akam qarasam mag'zida bir hmm. qip qizil turibdi hamda mana ani danchilik qip qizil bundaq qarab normalda qarashda ig'ir zaxm emaskan sir tegib ketgandakcha qonni pushillab bulduqlab eqib ketmaydi bitta qizil chekib ketdida shu bilan bundaq o'zimni dastasam mang'an ekanmanda putimni so'rab mang'an ekanman so'rab tashyapti bola pika aytib qayerda yo'g'on bir qo'rab tashyapti qo'rab tashlab o'tdim birozdan keyin pariq pika aytayotgan endi pariqni chaqirdim pariq pariq desam u ovozi yo'q u qo'rab tashlab orqada ko'rmaymanda uni pariq pariq desam birdan zaif bir ovoz kelyaptida mavsumning nasib etganlar deb pariqni ovozi tundimda subhanalloh deb anqisha nima kamera mana olib chiqib ketaylik past tarafiga raymonlarni muhabrat man akab yo undan keyin akab berdimi man farqini qilishib baqan ekan keyin shundan farqni qishig'i vaqt o'ylasam ustidan pika ustidimga pika yamayab ilayotganmi o'zi qarasam u yotadida oppoq qon yo'q chiraydi shu vaqtda man rivoyat akam rahimalloh bilan farqni shaytib ketadi deb o'ylagandim mutakkil kelda kelib bormoqmiz dedida narmoqda yatsam yani chaqaloqlar ham ilib u alloh rozi bo'lsin ish qilib normalda bir odam o'zini qurolni ko'tarolmagansa zaxm bo'lgan chaqda holat bak ig'ir bo'ldi endi shu zaxmni qurol yarqini ko'tarish kerak o'zimizni quroldan boshqa top qurollar bor uni ko'tarish kerak nurg'un jafo bo'ldi u bicharam shu qurolni ko'tarib samanqashda qur'on ko'tarib uncha asal kerak saqlayman dedimda qur'on ko'tarib birdan ekan Allah razı alloh rasuli farq bo'lmasa belini yuqorisi zaxm qilib putlari saqlaganda buni umi shu bilanmikin yo o'ziga quvvatni his qildimi man mingpoqay deb o'rnidan do'st turdi ketib bordi giz giz giz desam lekin oppoqda chiroylaranda qon ma dumbi tarafdan tag'oqnikidan bak chiq chiqdilar hmm. Allah razı olsun. eng jafoli keldi shu o'zim olib keldi yani ta zaxm bo'lgan yerdan jang maydon ovqatqa yerdan markazgacha bu sarbarada uchrashgandan keyin apash qilay desa unmaydi yo karvatga chiqamsa yotamsa uning unmaydi otqa minamsa uning unmaydi o'zim shunda papilab mansam silkinibsa og'riydi og'rimaydi ekanda u otlig'i ot unig'im boqmagan ekan ot yonimda odam karvatga chiqsinmi karvatni odam ko'tarib mangan ekan ozroq silqis og'riydi ekan keyin shu yerdan ayib qilib minib ketdi alhamdulillah sal pastga tushsak nayokamilgan vukullayotgan qan tushu kunlari mhmm. shunaqa qattiq tushib kun zahmni ig'izdirib o'diqanganlikcha urib mani bir boqishvati boqishni uni belikini bog'dim o'zani putini bog'dimda endi qancha chiqib ketmisin bo'g'ab ketib bormiz bir vaqt bo'lgan chog'da bo'ldi alhamdulillah alloh cheksiz shukranda qan iqib turyapti alloh cheksiz shukr azanni to'lab o'sada al qaylik turib boradirdi qishimdan meni shu yetlab ketib bordi <sighs> ham u vaqtga alloh bo'lgan yaqinliq shu zaxmiy shu qorong'u kechilida namoz sham vaqti endi işte tağman aralarında alloh taologa bir uch rakat namozni o'qib yana mandoq kim raymonlar kaynimiz qolgan ibrohim kam birga ketib bordi ansar birodarlar birga ketib bordi man o'tirda meni oldimda par qilib alqoidlik birodarlar va ansar birodarlar yo'l boshlab ketdi keyin jilg'i tugab taqqa chiqish chiqadigan yer kelgan chog'da yana bir tag'in ish ishimiz kerakda farqni saqlab turibdi ekan bu ikkinchi uchrashda bu uchalani alloh rozi bo'lsin ish shu yerda tambakchan qilib ketib bir bo'g'itib e, bo'g'oqni bir yeshitib keyin yana bo'g'dim ular qon yurishgan man baksabat ketib bordim taq chiqish bo'lgandan keyin meni putamdan pey zaxm payganda payni ulardan uchdan ikkisini kesib olib ketinglikda tamopatsi uchdan biri tutib qilinglar dedi doktor hmm. doktor shunday dedi keyin pay bo'lgandan keyin taqqa chiqqan joyda bunday pay putning uchi egizga tapini past qo'ygan ekan pay so'zilganda u yerda qiynaldim bosh yo'lkagacha shu aram birlashib bo'lib ketib bordi u ham chombir ibdan kutib turibdida unday qilib yo'lda bir xatolashib ezib qolgan bo'ldi safarlar qattiq bir qiynalish bo'ldi manmu nima qildim ekan faruq dak mag'dirsiznib ketayotgan yemana bunday ketib bormaymiz adash deb da'vatida oz qoldi adash sabr qil deyman ruxsat qilib egiz tog' tepaga chiqdi chiqsak u yerda alhamdulillah o'n besh yigirma asar kutib turgan ekanda uni ko'rgan keyin boshqa bir ruhiy quvvat bo'lgan alhamdulillah arliqda doktor birodar jirat ketib uchraganda undan keyin nuriddin raymalamidi ig'ir berishini ko'rganda man vaqtda berib yashaydi yarayozdi kiribdi yopishini yopishig'i kiriklik uch to'rt shazaga kirib tashlaydi keyin birin tegin tekshirsak uch to'rt tomir parchada uch to'rt yadi shu bir yerdan kiriklik hmm. endi uni ham yo'g'ini to'shkamdi keyin tag'in tepaga chiqqandan keyin doktor birodar qaytib keldi u yerda tam qarab tikmay to'saqim bo'ldi ekan bunda aziz radio angliqchi qarindoshlar diqqatinglar shahidlar izlarida bo'lsin ichamagani keyin asta ikkinchisiga mangdiq ikkinchisi mab shundan keyin men bilan shu jangga qo'mondonlik qilayotgan birodar ikkala ishladik ishlasak ichilmadi shu yerda abu bakr ukam ishtigich ketib qoldi ishtigich ketgandan keyin shu abu bakr ukam ishtiray deyishiga ham qattiq bir bombani ovozi anglandi hatto hmm. bizga shu bombaniki sizlarga tutib bo'la chachrab ketdi joyimizda jimni turib qoldik yenimki birodardan so'radim zaxmiy bo'lmagansan dedi yo'q dedi shikilimiz tanglam abu kam chaqirdik abu ka debdi chaqirdik chaqirgandan keyin abu bakrkam voy putim debdim tushdi shundan keyin qarasak yot tarafi yot tarafni mushundaqsiga kesib yutibdi yani badanlarini nurg'un yerlarda ushoq temir parchalari va g'irnayotgan bo'lsa kerak badbaxtlar o'sha yerlarni kesib bilan shu olqinimni cho'nglig'ida мындай кыйсам колуну тогурсуп койсом кирип кеткидей терезе ушунчеки чоң кесийтипти беш чоң кесигилек ары кан деген экыбатыды вайпутун вайпутун деп акамыз агырып кеткенлигинди ошондон кийин дархал үстүгө чыктык чыксак у бир асли мындай бир калайни мындай төрт бир жерге агачтын атрафы улам кыйкып койгонлар бошлам экен тепсеклеп ичилип кетти бу эшик акирдик shu vaqtda man ishga diqqat qildimda ishga diqqat qilsam shu abu bakr rahimullohni go'shtlari chachrab chaplashib qolgan maylo hmm. mana shunda turibdim alloh subhanava taolodan sabr tilab kirdik kirib shundan keyin umuman putinini tiriltish mumkin emas vakimizniki hmm. badanni nurg'u yerlarda ham yana bir ushoq tumir parchalar boru qo'lqini to'ydirak bir sabati yana boshqa yerlarda ham bor bati ham uni ustiga yiqin tushgandan keyin bisimi ham insonni uriydi bu to'polonning <clears throat> partlashining besimi ham uriydida lekin lekin biz u akimizning putini tengishda avval chunki qon intayin ko'payayotganda shundan keyin amal qilib shu yerda bir o'zimizning kiyimlarini yitib shu akimizning putini taxtayli bilan quyib midirlab ketmaslik uchun tangdiq tangdiq bu ikki tarafini bo'qqandan keyin allohni izi bilan qon to'xtadi shu eng ish shuda qonni to'xtatish shu ustki tarafdan past tarafdan ching bug'doq allohni o'zi bilan alhamdulillah qon to'xtadi oldin qaytdim shu avatayotgan keyin tarafga avatayotgan birodarlarda shu ba'zi bir qism davolash jiddiy qutqizish narsalari ba'zi bir og'riq to'xtish deymiz qon to'xtish deymiz doka degandek narsalar bor edi alhamdulillah u birodarlar oldingi tarafda bo'lgandan keyin biz muhabiratda chaqirishni beab ko'rdik chunki odatda bu badbaxtlar ham o'zimiz alloh qilishayotgan shu muhabbarat narsalarni o'g'irlashni anglaydi bular o'g'irlashni anglab agarchanda doim ko'ralgan ahvol bu qachonki shu muhabbaratda bular zaxmiy degan ovozni anglab qolsa o'q tutishni kuchaytirdida hmm. qaytirib zarb berdi bizga shuning uchun biz muhabbarat alloh qilishmay shu boshqacharak bir amal qilishni o'ylashdik o'ylashgandan keyin shundan keyin maslahatlashib birodarlar ko'tarib akitib shu yerga berib davolaylik deyishdik hamki shunga birodarlar maslahatlasha man eshikni cho'ngroq ochay chunki bu akamizni ko'tarib qilsak shu bundaq bir ozroq qir ichilgan patmaydi endi akamizni ko'tarib chiqsa shundan keyin man chiqdim teshig'a chiqib shundoq qarasam birdan mix olibdi ilib tashlab urib bilan mixni chiqarib butun ajrasam bo'ldi ekan deb o'ylab shunda tash izlab shunda keynimga bir xil qara degandek qaraganligimni bilmay oldimda valla deb o't chaqnab ketdi ikkinchi hmm. payvoq keldi hmm. faqat beshim buralgan badinim orqa taraf hmm, qilg'iliqda unga shundan keyin meni silkibla urib buyoqga qitib ketdi kuchi ham belim tarafimga bir tal shaza kirib ketdi sezdim shu yerda bir narsa kirganligini sezdimda urib chiqib ketdi meni shu yerda shundan keyin o birodar dedim manmi zaxmiy bo'ldim dedim shundan keyin kirdim kirgandan keyin shu jarayonda birodarmi ikki birodar zahmi bo'lgandiki nimda o'zi bir birodarga o'tkazayapsiz shuning keyin mening zaxmi yerimga ham qardi u birodarning zaxmi ham qardi shuning keyin mening zaxmi yerimga ham qonni to'xtatganga bir narsani chigib qo'ydida chigib qo'yib ikkilaringlar mushalib turib turinglar dedi shu uning oldida sani zaxmiy bo'lishni oldida bir ishni unutib qolibman shu abu bakr akamga qardim abu bakr akam qarasam ko'zlari qizirib ketdi sal orqasiga ketib qoldi ketgandan keyin ko'zimizga yosh keldiyu lekin o'zimiz tutib abu la ilaha illalloh muhammad rasululloh dema dedi degandan keyin abu bakr kalmi shahodat etdi la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb qildi shu zaxmiy bo'lgan jarayondami endi bu zaxmiylik alloh taolo saqlasin haqiqatdan alloh subhanava taolodan bir kuchli iymon talab qilgan ish bu bir sinoq hamda bir insonga bu cho'ngroq cho'ng bir sinoq bu lekin ashad akamiz mashaalloh sabit dedi shu qattiq og'riq zaxmiy bo'lgan odam biladi buni lekin akamizning faqat tiliga alloh taoloning fazli bilan inson hamda og'irdi og'ir degan gap kelib turdiyu lekin yana shundoq og'rishini allohning zikri bilanda hmm. ey alloh ey alloh deb allohga duo qilayotgan ey alloh man qanday qila olaydim ey alloh deb shundoq duo qilayotgan allohdan so'rayotgan keyin man zaxmiy bo'lib kirgandan keyin subhanalloh man endi yetiqliq vakimiz zaxmiy hatto meni yuzlarimni silaqliqda vakimiz kasallik ha sochlarimni silaqliq shunday yuzlarimni choshlarimni silag'liqda subhanalloh akamizni yuzlarini choshlari silag'liq hech <laughs> kimsa shada bir shunday yetishib ketdik u birodarlar keyingi xil chekinib ketgandan keyin to'p o'qishdi deb shuning bilan bu <laughs> yadishga elan qolib qoldik <laughs> ya man o'zimni hojatidan chiqolmayman yo u akamiz bizni hojatidan chiqolmaydi faqat shu bir birimizga tasalli bermakdan ish maqsad faqat ishkilaylar alloh subhanaa taolodan tilayman endi mening zahmirim u akamizga qaraganda hali yangilandi hmm. u akamizning alloh taolo yo'lidagi bir xil sobitligiga qarab man sal ingray deymanyu <laughs> bir voqea og'rib ketdi deyman deymanyu lekin akamizni g'ayrati qarab allohni aslishiga qarab alloh taolo rozi bo'lsin haqiqatdan men ham allohni aslishimga sababchi bo'ldi inshaalloh men allohni aslayman shu akamizni o'rnak qilib hmm. alloh rozi bo'lsin men hmm. allohni aslayman akamiz allohni aslaydi ham shundoq zaxmiy bo'lganchig'ingizda o'zingiz bilasiz <laughs> faqat olloh zikr qilishdan boshqa bir narsa asqatmaydi insonga faqat bir kishilarga esilib olganingizni asqatmaydi <laughs> hech nima og'riqingizni pasitolmaydi faqat allohni eslash hmm. shu eng chong davoyingiz bo'lib qoladi haqiqatan alloh taolo qur'oni karim degandek bilinglarki haqiqatan qalblar allohni eslash bilan hmm. ham orom topadi deganidek haqiqatan allohni eslash bilan orom topadigan qalblar shuning bilan birdamdekin birodar keldi kelgandan keyin ibrohim rahimullohni keldi shu yerda shu birodarimiz so'zlab berdi taruzni ahvolini salim rahimulloh bilan ibrohim rahimulloh shahid bo'lib ketgan shu ibrohim rahimulloh shu shu ibrohim rahimulloh keldi ibrohim rahimulloh mashaalloh odatda bek ko'p qilmaydigan birodar chaqchaqlashmaydigan bir xil doim bir xil keskin holatda turgan birodarda bundoq qarab bu birodarmi birasini bunda bir qalbimni bunday bir erib nima qilamlani deb o'ylab qoldim goyda lekin ko'rib ikkimiz ko'rib yig'lab ketdi birodar ko'rib ko'z yeshini ko'rib hamda shunchalik bir qarindoshlik mehrini his qildim man haqiqatdan chunki bir insonning bir insonga yosh to'kishi bu muhabbatninki chunqurliqidan bu hmm. shu hatto ibra shu payg'ambar alayhissalom hatto yaxshi ko'rgachga yosh to'kkan shu birodar yosh to'kib ketdi shu yerda bilmayman yosh to'kib ketdim bir birimizni rozi qilishib chunki u zaxmiy bo'ldik bilmaymiz endi shahid bo'lib ketishimiz ham mumkin hmm. chuqum darhol ham shahid bo'lib ketadi degan ish yo'q shuning bilan <laughs> rozilik qilishdi birodarlar deb qo'ygan birodarlar menda rozi bo'lib ketsin deb shu abu bakr bilan ham deyishdi qilgandan keyin shu yerda meningki taqib oldigan shu kamarbandlarim qurolninki o'qtallarni solib oldigan narsada qurollarim u abu bakr kamni shularning qurollari bor lekin ibrohim rahimulloh shu yerda o'zining qurollari mening qurolim jami uch qurol ana shundoq otib meni ko'tardi ibrohim rahimulloh hmm. siz mangolmaysiz men mangolmayman bilimga urayotgan shu bilimni tuzlayolmayman hatto aziz radio qarindoshlar diqqatinglar hamshirimizning vasiyatida bo'lsin ودربي شديد الصعاب مضيت بعزم كأسد غضاب bir shahid oilasining o'g'liga qilgan nasihati nihoyat shafqatlik va mehribon allohning ismi bilan boshlayman barliq hamdu sanolar parvardigorimiz bo'lgan alloh taologa xosdir takbir salomlar yo'lboshchimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamga oil tavobatlarga sahobi karamlarga tobiinlarga va qiyomatgacha u zotga mu'minlarga mo'minlarga va u zotning yo'lini ching tutib mong'on mujohidlarga va ularning oil tavobatlariga bo'lsin omin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu suyumlik o'g'lim ulug' qurbon hayitinga muborak bo'lsin hayit munosabati bilan bugun attigandala seni yuyib hayitli kiyimlaringni kaydirib biror qur joylashtirdim sening xuddi man yangi kiyim kaydim degandek tatliq erkalashlaringga umoq qiliqlaringga qarab tuyuqsiz ko'nglim buzildi qalbimdagi sanga demakchi bo'lgan ammo sanga ifodalab berishga amalsiz bo'lgan bu gaplarimni qog'oz yuzida ifodalamoqchi bo'ldim inshaalloh sen cho'ng bo'lib ish tushangudek bo'lganingda mayli men yoningda bo'lay yoki bo'lmay shu onamning man qilgan nasihati ekan deb o'qib qo'yarsan bu mening sanga qilgan nasihatimla emas balki vasihatim o'g'lim sanga yana bir qitim muborak bo'lsin chunki sen yaqindala shahidning o'g'li bo'lding shundoqla bu kichik oilamiz shahid oilasiga aylandi bu haqiqatan hamma odamga nisib bo'lmaydigan katta xo'shallik ish shu topda manmu amdila necha oylik bo'lgan o'g'lim yetim qoldi o'zim yosh turib tul qoldim deb mayuslanishning o'rniga dadong uchun faxrlanaman uning dunyo fitnalardan qutulib yaxshi joyga ketganligiga oilamizdan bir shahid chiqqaniga alloh yo'liga bir shahid beralganimizga xushal bo'lyapman bu yo'lda men yana xushallik bilan shahid berishga tayyor o'g'lim bilginki dadam rahimulloh bilan ikkimiz san tug'ilishdinla seni allohning yo'liga otganmiz biz bu yo'lga san bir emas yana necha o'g'limiz bo'lgan bo'lsimi otgan bo'latdiq ismingning nimishqa jundulloh deb qo'yilganligini bilamsan biz bu ismni qo'lqimizga chiroyli anglanib yoki birarsini do'rab emas balki alloh o'g'limizning ismini emas ruhinimi jisminimi yaxshi ko'rsin haqiqiy dinsuyor mujohid bo'lsin deb ismingni jundulloh deb qo'ygan mana bugungidek ulug' oyam kunlari dadang bilan birga o'ynag'on quchoqlariga chiqib sirtdagi bolalar bilan birga hech tantanis qilg'un kelyotamdi bo'g'illaringning soqollariga mo'minlaringning pashtlariga isilib erkilgin kelyotamdi buvang va momongning birdan bir navrisi bo'lgan seni ko'rsa qancha xushal bo'lib ketar ha afsuski ular seni ko'rish emas balki jahonning bir burchagida jangohlarda seningdek bir navrisining borlig'ini bilmasligi mumkin mandek jismoniy jihatda ojiz yoritilgan qo'limga qurol ilib dadangning qisosini ilishga ojiz kelgan onangni kechirgin o'g'lim qo'limdan faqat qo'l ko'tarib duo qilishli keladi umid sanda qoldi o'g'lim jinim o'g'lim dadang yelkisiga osgan bu qurolni sen tashlab etma dadang minish uchun amdila qadam olgan bu yo'lni davomlashtir dadang biror kofirga bir pay o'q etishga ulgurmayla shahid bo'ldi san necha yuz yoq necha minglagan kofirlarni yiqitgudek mujohid bo'l dadangning badallari kofir tog'utlar tarafidan parcha parcha qilinayotgan bo'lsa sanmi nejis kofirlarning badallarini parcha parcha qilibat bir dadongli emas butun ummatning qon qisosi sanga omonat qoldi o'g'lim dadangning qandoq odam ekanligini bilgung bormi dadongning qalbi ummat uchun bir daryo yo'q balki bir dengiz edi balki yolqinlab turgan bir parcha o't desammi ortiq ketmas turmalarda zanjir kishanlar bilan kishanlangan shu qarindoshlarimizning va xo'rlanayotgan ornumisi ipiti dafsanda bo'layotgan shu ojiz mazluma och sing'illarimizning gapi chiqsa dadang yig'lab soqollari yo'l bo'lib ketadi shundoq zolim tog'ut qonchilagan onalarimizni farzand uchun ko'zlaridan qon yosh oqizib yuragini kavob qildi qonchilagan ot singillarimizni otisiz oksiz arsiz qoldirish bilan birga ipitini dapsanda qilyotidi sanga o'xshash qonchilagan narsida cho'p ko'zlari yetim qoldi hechqisi yo'q o'g'lim bayuslanma bilginki payg'ambarlarning saidi bo'lgan allohning ang suyimli bandisi muhammad sallallohu alayhi vasallammi yetim edi uning ustiga bugungi g'erib bolalar faqat sanla emas zolim tog'ut bugungi kunlikda robbim olloh degan har qandoq bir mo'minni mo'minlarning bolalarini va ota onalarini g'erib qilmoqda suyimlik rasulimiz bir ming to'rt yuz necha yil burunla sandak bizdek g'eriblarga xush muborak aytgan emasmi g'eribman deb bo'shishib qolma san yolg'iz emas allohdan iborat hammamizdan kuchli bo'lgan hammaga qodir zot har doim san va biz bilan birga qo'rqma o'g'lim mo'min uchun qo'rqishga olloh eng loyiqdir sanmi cho'ng bo'lib ularga urush ochqin olloh ularni sening qo'ling bilan jazolaydi olloh ularni har qiladi olloh musulmonlarga ularning ustidan g'olib qiladi bilginki allohning nusrati yaqindir ғалба хаман мұсылманларға мәнсіптір. Аллах та ала мұндақ дейді. Ғалба Аллахқа, Аллахның пайғамбірге вән мүмінлерге мәнсіп. Лекен мұнапықлар ғалбінің Аллахның дүшменіге әмәс, бәлкі достарға мәнсіп икәлікін білмейді. Сені сүйіп, қысаскар анаңдың. Хиджирия 1934-й илі Құрбан Хейтінің бірінші күн. وما العيش إن لم نصن بدمانا حمانا ويبقى عظيما خلق خلقرا وريون خبرلر مجاهد يجدلر إسلام شرلري دا قرآن دنم إزتي غايسي قلمقتر قرآن نيالي آلي ko'zlaydu shahodat Alloh rizosi mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'oni dinning izzati qoyisi qilmoqdir qur'onni oli ko'zlaydu shahodat Alloh rizosi tiananmen maydonida voqea yuz berib ko'pligan saqchi va sayohatchilar yaralangan. 28 oktyabr dushanba kuni shu yer vaqtda tush soat 12 dan 5 minut o'tganda Beijing Tiananmen maydonida voqea yuz berib, ko'pligan saqchi va sayohatchilar yaralangan. ma'lum bo'lishicha bir jep mashina janubiy eg'izidan chang'an ko'chasi yo'liga burilib sharqdan g'arbga qaragan yo'linishdagi chinshu ko'rkining bexatarlik rishatkasiga so'qilgan va mashinaga o't ketgan bu jarayonda nurg'un sayohatchi va shu yerdagi saqchilar yaralangan bo'lib navbatda o't o'chirilgan igilinishcha Jep maşinining şoförü bilan maşina ichidagi ikki kishi naq maydonda hayotidan ayrilgan. Lekin ismini oshkorlashni xohlamagan chet bir ayol sayohatchining deyishicha, u ayol dastlab portlash ovozini anglagan keyin o't ketganligini ko'rgan navbatda xitoy amonliq saqlash qismlari tiananmen maydoniga kiradigan barliq eg'izlarni taqib o'tgan alloh kofirlarning taxtini vayron qilsin amin yaponiya xitoy kichik tayinishni xohlasa taqobil turishga hozir ekanligini yaponiya bosh ministri shinzo Abe agar xitoy o'zining manfaati uchun kuch ishlatish yo'lini tanlasa davlatining xitoyga qarshi taqobil turishga hozir ekanligini uqtirgan shinzo abining bu so'zlari Beijingning qon tomirga tegib ketgan yana bir tarafdan xitoy shanba kuni yaponiyani ogohlantirib yaponiya xitoy uchquchsiz aeroplanni tushirib qolsa Beijingning buni urush ochqanlik deb hisoblaydiganligini есаплайдығанлығыны Xitoyning Қытайның to'k saymonlariga Casusluq sistemasi o'rnatilgan. rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi mutaxassislar Xitoyda yasalgan qo'l telefonlari va uy toksaymallari ichidan kichik bir sistemalik sayman bayqagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy qo'l telefonlari va uy toksaymanlariga maxfiy o'rinlashtirilgan bu kichik sistema shu narsalarni ishlatgan kishilarga qarata casusluq qiladi ekan. bu sistema simsiz tor orqali 200 metrgacha musafarliqidagi o'y kompyuterga ulanib virus maxsus programma avatish orqali josuslik ilib boradi ekan Xitoydan shu sistema o'rnatilgan uy saymonlarini import qilgan shirkatning mudirining so'ziga qaraganda, normal ishlatuvchi tomonidan bu xil saymondagi jasuslik sistemasining bayqilishi qiyin ekan. Chunki bu jasuslik sistemasi shu xildagi saymonlarning ichiga o'rnatilgan ekan. igilinishcha bu soymondagi kichik josuslik sistemasi tamojanadagi mutaxassislar tarafidan bayqalgan bo'lib ular oshi uy tok saymonlari va qo'l telefonlarining eg'irligining hujjatlarda yozilgan eg'irligiga uyg'un bo'lmaganligini his qilgan va tekshirish elib borgan ekan Америка деңіз армия ауямат кісі Қытайның Жәнөбі деңізі әтрапыда маневері өткізді. 24-25 өктәбір күнлері Америка деңіз армиясының Вашингтон намлық ядро екілғылық ауямат кісі Қытайның Жәнөбі деңізі әтрапыда параход аэропланларының ұқчөш вә қоныш мәшқіні еліп барған. Хабардың қарғанда, бұл вақытта Малайсия деңіз армиясымы бірләшімі әрбей маневері еліп барған. amerika dengiz armiyasi to'rining bildirishicha Washington nomli oyomatga doimlik charlash vazifasini ijro qildigan bo'lib amerika va ittifoqdoshlarining hindiston va osiyo tinch okean rayonidagi dengiz usti manfaatini qo'g'daydi ekan rabbimiz Alloh bu kafirlarning uch adovatini texmi ziyoda qilib bergay filippin hukumat armiyasining 8 askari filippinning janubida hujumga uchrab o'ldi Filippin harbiy doiralari Filippin hukumat armiyasi Filippinning janubidagi Mindanao rayonida ikki qatim mina hujumi uchurdi ham hujum qilg'uvchilar bilan to'qinishdi. To'qinishda 8 askarimiz o'ldi, 5 askarimiz yaralandi dedi. Mazkur doiralar yana bu ikki qatimliq Mina hujumni hukumatga qarshi qurolliq kuch yangi xalq armiyasi qilgan bo'lishi mumkin. Chunki yangi xalq armiyasi yushurin hujum qilishda avval Mina ishlatishga odatlangan dedi. Rossiyaning janubidagi shahar Volgogradda bir qatimliq ommaviy avtobus portlash voqeasi yuz berdi. Hozirga qadar 6 odam o'lib, 20 odam yaralandi. rossiya hukumat doiralari buning bir terrorlik hujumi ekanligini jazmlashtirdi rossiya jiddiy ishlar bo'limining bayonotchisi irina portlash volgograd shahrining qizil armiya rayon o'rmonchilik bazasi avtobus bekitining yonida yuz bergan portlash yuz berganda ammoviy avtobusda taxminan 40 yo'lovchi bor edi 20 yarador ichida 10 odamning yarisi og'ir. 150 dan o'sha qutquzish xodimlari naq maydonga yetib berib qutquzish olib bordi dedi soqchilar naq maydondan portlash qurilmasining partisini bayqigan uning tipi va kuchini texi jazmlashtirmagan rossiyaning terrorlikqa qarshi organi voqeani tekshirishga aralashgan yundan jinningdagi to'plashib jidal chiqarish vaqasida 27 soqchi yordar bo'ldi Guangji kentidagi taxminan 200 cha Xitoy xalqi kanit yo'l eg'izini to'sib olib, hukumat mashinalari va ma'muriy xodimlarni tutib olgan. Oldi keyni bo'lib 11 odam va 3 hukumat mashinasini tutib turgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Yunnan o'lkasi Kunming shahri Jinning mayisida 10 oyning 22 kuni to'plashib jidal chiqarish vaqasi yuz berib, 27 saqchi yordar bo'lgan. 30 hökumət maşinisi urub çıxıbətilgan. Bir məhəl qorşub alınğan xidmətçilər 10-cu 23-cü günü düşdən keyin kənitdən bexatar ayrılğan. İraqın Anbar ölkəsi qurallıq hücum qoşturub 28 adam öldü. Mujahidlar 23-oktyabr kechda Andar o'lkasining markazi Ramadi shahridagi bir tekshirish nuqtasiga hujum qilib kirib, 3 soqchini o'ldirib, 4 odamni yaralandirgan. Iroq amaldorlarining deyishicha, 23-oktyabr kechki hujum voqeasi kech soat 10 dan yarim kechagacha yuz bergan bo'lib, yana 26 nafar soqchi yaralangan. Hujum qilg'ichi Anbar o'lkasining Urutda bozorining sharqiy qismidagi bir soqchilarning tekshirish bekitida bomba qajlangan yuk avtomobilni portlatgan boshqa ig'ir tipdagi qurollar bilan qurollangan mujohidlar rutba bozorliq soqchi idorasiga hujum qilgan yana bir portlatib hujum qilg'ichi bu bozorning g'arbidagi bir tekshirish nuqtasida mashina portlatgan bu voqeada 18 sakkiz o'lib 25 odam yaralangan. Uningdan boshqa Ramadi shahridagi yana bir tekshirish bekitimi hujumga uchrab 4 saqchi o'lgan. Bexatarlik va sahiya tarmoqlarining sonliq ma'lumotiga asoslanganda, Iroqda 10 oyda 520 dan ortiq odam mujohidlarning hujumga uchrab o'lgan. Alloh fidoyi birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin. Kofir murtatlarga o'zi kifoya qilsin. Malida fidoilik hujumi yuz berdi. Malida fidoilik hujumi yuz berib, tinchlik saqlash qismining 2 nafar askari o'ldi. 9 kishi yaralandi. Alloh Malidagi mujohid qarindoshlarimizga nusrat ato qilg'ay. Amin. Kashmirning vaziyati yanada keskinlashib ketdi. Pokiston bilan Hindiston askarlari pat-pat to'qinishib qoladigan Kashmirning vaziyati yanada keskinlashib ketdi. hindiston manbalarining bildirishicha pokiston askarlari bilan hindiston askarlari o'rtasida yuz bergan to'qinishda bir hindiston askari o'lgan oltisi yaralangan pokiston manbalarining bildirishicha bo'lsa hindiston askarlarining o'q chiqarishi natijasida bir nafar pokiston fuqarosi yaralangan 2003 yildan tartib hozirgacha bo'lgan orliqda urush to'xtatish kelishimi kuchga ega bo'lgan kashmirda pat-pat Pokiston askarlari bilan Hindiston askarlari o'rtasida to'qinish yuz bermoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, bu yil yanvardan tartib hozirgacha yuz bergan to'qinishlarda ko'pligan askarlar hayotidan ayrilgan. Afg'oniston alohida qismidagi bir nafar qo'mondan Taliban mujohidlarga qo'shildi. Afg'oniston alohida qismidagi bir nafar qo'mondan Afg'oniston armiyasidan ayrilib chiqdi va yuqori texnikalik harbiy aslaha va qurollar besilgan Ampi markalik cho'ng mashina bilan Taliban harakatiga qasamdosh bo'lgan qurolliq jamoatga qatildi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Konar rayoni poytaxti Asatabadda 20 nafar askari bor bo'lgan Munasif Xon Qurban hayitlik dam olish jarayonida Afg'oniston armiyasi alohida qismidan ayrilib, Taliban mujohidlariga qo'shilgan. Kunar hokimi Shujal Malak Jalalaning deyishicha, Munasifxon o'zining ba'zi askarlarini dam olishga qo'yib bergan yana ba'zilariga shahar yo'llarini kuzatib kelish uchun pul bergan keyin 30 parchaga yaqin qurol kechida ko'rsatish asboblari yaqin ko'rsatish turbullari va hampi mashinasi bilan talibanlarga qo'shilgan yana bir tarafdan islom partiyasi so'zchisi zubayr siddiqning ta'kidlashicha munosibxon yuqori texnikalik asbob va 15 ga yaqin qurol yarog' bilan islom partiyasiga qo'shilgan Xabarlarda ilgari surishcha, navbatda Afg'oniston amonlik saqlash qismlari rayonda mazkur qo'mondonni izlashga boshlagan va qabila aqsaqallarga yordam qiladiganligi haqida va'da bergan. Kunar hokimi Jalala mundaq dedi: "Shu rayondagi qabila oqsoqollarining nufuzidan foydalanib, barliq harbiy aslahalarni qaytarib olish uchun qo'limizdan kelishicha tirishimiz. Shimoliy Atlantik ehdi tashkilotlari rahbarligidagi kuchlar Afg'on askarlari bilan elib boradigan hujumlarga munosibatlik muammolarida qattiq qiyinchilikka duch kelmoqda. Allahu akbar. Alloh mujohidlarimizning sepini ko'paytib bersin. Bu kishinimi tövbesi qabul bo'lgan shahodatga muyassar qilsin. Amin. Pokiston Xitoyning talabi bo'yicha Turkiston Islom partiyasi qatorliq 3 tashkilotni cheklaganligini e'lon qildi. Pokiston chorshanba kuni Xitoy hukumatining talabiga binoan yana 3 islomiy tashkilotni cheklaganligini e'lon qildi. Bu tashkilotlar Turkiston Islom partiyasi, O'zbekiston Islom harakati va islomchi jihod birligidan iborat pokiston doiralari bu uch tashkilot va uning a'zolarining atalmish shinjang uyg'ur avtonom rayonidagi radikal harakatlar bilan chetishligi borligini ularning sharqiy turkistonda davlatni parchalash harakatlari bilan shug'ullanganligini ilgari surgan bbcning xabar qilishcha uch tashkilotning ellik a'zosi pokiston doiralari tomonidan qora tizimlikka ilingan pokiston doiralari o'zbekiston va turkmaniston hukumatlarining bu tashkilotlar va uning a'zolari haqida ma'lumot yig'ishda o'zlari bilan hamkorlashayotganligini bildirgan pokiston xitoy hukumatining sharqiy turkistonda qattiq bostirish siyosatlarini izchil qo'llab uningga hamkorlashib kelmoqda allohning emas balki kofirlarning qora tizimligiga tushish iymon davosi qilgan kishilar uchun albatta sharaf. Butun dunyo kafirlari, jumladan Xitoy kommunist kafirlari shuni bilib qo'ysinki, biz mujohidlar bundan qilchi qo'rqmaymiz, balki faxr his qilamiz. Beijing Gugung sarida qalliq voqea yuz berib, ikki odam o'lgan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, bir ar pichoq ko'tarib, ikki odamni o'ltirib o'zini o'ltirib olmoqchi bo'lganda maqsadiga yetilmagan. Mazkur kishi navbatda Shoxa doktorxonasiga elib berilib, jiddiy qutqizilmoqda ekan. Egilinishda vaqa gugun sharqi qo'mun ishki atrofidagi bir oshxonada yuz bergan bo'lib, bu rayon odatda sirtqa ichilmaydi ekan. Hamda ishik sirtiga sayli qilguvchilarning kirishiga ruxsat yo'q deb xat yozib qo'yilgan va naq maydon pechatlangan. Xitoy doiralari odatiga binoan o'xshash voqea haqida texnicha tafsili ma'lumot bermagan. Alloh bu kofirlarning musibatini hassilab ziyoda qilib bersin. Amin. Shiyandagi bir xizmat binosida portlash yuz berib, qisman qavatlar gumurlib tushdi. Shian shahrining sharqiy shahar atrofiga joylashgan bir egiz qavatli xizmat binosida portlash yuz berib, 3 odam yaralangan. Ikkinchi qavatdagi 5 egiz uy o'xshamagan darajada vayron bo'lgan. bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi kelarki haftalik anglitishimizni ko'rishgacha robbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning unumli davomlashishi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh mustahkam shart bo'lib olg'on yuraylik Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yürüsün cihanni İslam'ın nuri Gel dostum kıtılgın izzet sipige Müstekem sep bulup alga yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yürüsün cihanni İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolunda Kur'an-ı dinin Faisi kılmaktır Kur'an diyarı Gözleydi şehadet Allah rızası Mücahit yigitler İslam şirleri Kolida Kur'an'ı dinin izzeti Faisi kılmaktır Kur'an diyarı Gözleydi şehadet Allah rızası Faisi kılmaktır Kur'an diyarı Gözleydi shahodat Allah rızası Ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi. Ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi.